بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد Nastavljamo gdje smo stali kad su u pitanju pojave i simptomi po kojima prepoznajemo da se kod nas zadesio zamor u ibadetu i traženju znanja. I ako se sjećate kad smo govorili o četiri skupine ljudi, četiri skupine ljudi koje inače zadesi zamor, rekli smo da mi govorimo o dvije skupine. Oni koji ne mrze i badete i traženje znanja, ali ne osjećaju ni ljubav prema njima. I oni, šta smo rekli koji su oni drugi, drugi, Ko se sjeća, ko mi može to reći? Osta ljubav želi da uradi kad treba da uradi nešto. Da, da... A ne može da uradi. To su te dvije skupine. Dobro. I radili smo prvi, prvu bojavu, to je ljenost prilikom obavljanja i badeta i pokornosti. Drugo, rekli smo osjećaj da je čovjekovo srce grubo, kruto i neosjećajno. Dobro. Treći. Jedan veoma opasan simptom kod čovjeka, a isto se dešava stihijski da čovjek i ne osjeti. A radi se o tome da čovjek navikne se na grijehe i nepokornost. Znači čovjeku postane navika više da radi taj grijeh i te grije i dolazi do stepena kad počinje ustrajavati na velikim grijesima a on uopće nima osjećaja za to znači više ga to ne pogađa uopšte i vi to možete osjetiti kod sebe ako se osjećate u početku kad čovjek ovaj ja sjećam kad, kad smo mi tek došli vratili se o tome kao studenti pa čak i ono nadnevniku ona muzika ono ostalo smetati čuješ sad ne smeta Znači, nagni se na nadnevnik, dođeš, čuješ. Znači, malo po malo to uđe čovjeku i to. Zato postoji arapska poslovica koja kaže ovaj, bilo mi sas je kilu ne sas. Stalnim dodirom s nečim ne prestane, nestane osjećaj. Pazite, o, ljudi znaju. Nemojte to zaboraviti psiholozi i ovi ostali koji rade danas na tim e, metodama i metodologiji kako da ljude naviknu na ono što oni žele to je da puštaju čuli ste često da izgleda da se zavrti nešto ili recimo da, se, da, se, da nešto procuri znači nije da bude sad lavina nečega to bi ljudi ne bi prihvatili odmah nego ide malo curi, pomalo pa dok ljudi ne naviknu se na miris, na boju, na okus i onda kad se naviknu, onda ide to samo svojim tokom. Zavrti se u pravom smislu riječi. Najviše vam primjer za to. Prije stotinja godina bilo je nezamislivo da cure uopće ašikuju. Tako li je? Nezamislivo bilo. Vi znate ono Iživna djela naše bosanska, pa ona skočila se mostarske kule, obila se što je bojala se otaće joj saznat da je bio samo momak, došao neki, ne znam, ja ne, tako da Nakon toga nije počelo to lavina odjednom, nego procurlo malo. Šta se dogodilo Aškiju na penđerima? Tako bilo. Znači, na penđerima Aškovanje, nema dodira, nema ovoga generacija iza pođeš igrat po maravicu to zovu. Nije bilo dodira rukama. I prošlo im 10-20 godina igraju s rukama. I jašku na naveliko po igrankama. Tako bilo da nije. Sada, evo, došlo je do toga da je sad normalno da dolaze u kuće, da stanuju u kućama, da čak i osnuju neku neformalnu zajednicu koju ne nazivaju brak i žive tako i nikom ništa. Ili vode se za ruke pred roditeljima, ili u nekim tim modernim ovaj, i poljube se i svašta nešto. Je li to došlo odjednom? Kako god se društvo tako navikava na neku stvar, tako se isto i pojedinac navikava na neku stvar. Na te gdje je. Evo recimo sad ovo zadnje što je aktualno, homoseksualizam recimo. To čovjek, znači, po prirodi svojoj ima nekakav otpor prema tome. Ali evo pomalo to curi, vrti se. Šta se vrti? Evo sad recimo homoseksualizam više nije dio krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Znači, prije nekoliko godina. Šta je bilo prvo? Znači, nije krivično djelo. Prije u bivšoj Jugoslaviji to je bilo krivično djelo. Znači, krivično se odgovara. Sada više nije. To je sad privatna stvar čovjeka ubrzo će doći vrijeme kad će to postati legalna zajednica. Znači, malo pomalo to se vrti i tako ide sa svim stvarima. Prije, evo ti, još jedan primjer. Dok su muslimani još bili jaki na kraju Turske, recimo, vladavine. Dok je Bosna i Hercegovina još bila dio Hilafeta. Pa čak i u vrijeme Austro-Ugarske u dosta mjesta. Kasar iz Rakiju držao se tajno kaznovi za rakiju. Znate što su kaznovi? To su one džiđe, miđeđe, oni to peku, prave rakiju. Držali su se tajno koje imao tamo vamo i tako dalje. Nedugo nakon toga desilo se da je to počelo javno, da je počela šira proizvodnja, pa i danas je sasvim normalno, a ja se sjećam u nekim mjestima, možda to ima i danas, u nekim porodicama, da je došlo do te mjeri da je bilo sramota da ti neko dođe u kuću, a ti nemaš šta da mu ponudiš da popije. Znači, to je bilo prvo, isto kao što je bilo vrijeme džahirijeta, vrijeme Muhammeda s.a.v. Bilo osnovno nekog da mu izneseš rakiju ili nešto ili tako dalje. Prije rata je bilo normalno i sramota je bilo da dođe ti neko, a ti nemaš prvo da izneseš rakiju, eventualno pivo ili nešto. I onda ide ostalo, priče i kafe. I dan danas možda, ja ne znam, nisam više u tim mene, hvala Bog, nema toga u porodice, ali možda ima ljudi koji dan danas tako to praktikuju. Znači, postepeno to ide i tako se navikava. Tada stvari postaju opasne. I tada malo pomalo izmiču kontrolu. I onda čovjek više šta se dešava s njim. Pružuje otpor dok pomalo nije to se vrtilo kod njega procurilo. I došla je faza, nije bilo otpora. Zatim ova treća faza o kojoj ovdje ših govori, to je da više ne postoji otpor i da je to prihvaćeno. Kao nešto normalno. Kad to postane nešto normalno, kaže nam ših ovdje, to je prva stepenica za naše lutanje. Jel me razumijete? Prvi stepen je da kod tebe to postoje nešto prihvatljivo, ništa, nema to veze nikakve. Sve u redu. A onda dolazi stepen kad ti ideš korak dalje, jer sve se oko tebe vrti. Ti ne možeš biti na jednom mjestu, a sve oko tebe se kriječe. I onda šta se dešava? Ide čovjek dalje, nuzbila, pođe i on sam vratite greh. I vi primijete sami kod sebe. A i kod drugih oko sebe možete vidjeti neke stvari kako, se, kako kod čovjeka to dolazi, kako se navikava i šta se dešava kod njega. To je znači treće što je, što je ših ovdje spomenuo. Četvrto. Kaže nam ših ovdje da je to jedan najuočljiviji moment kod onih koji se zadesi taj zamor. A to je da gube osjećaj za odgovornost i emanet koji im je povjeren kao ljudskim bićima od strane Allah Allađeleža. Nemaju osjećaja, gube znači, osjećaj za odgovornost koja im je jemanet koji im je povjeren povjerena strane Allah znači jednostavno se čovjek negdje zagubi i on ne misli da on biće koje ovdje zašlo s ciljem da on ima ovdje obavezu koji je njegov cilj to je da robio svom rabu svome gospodaru koji mu je obećao da će mu dati obskrbu ako ga bude obožavao. Če je to Allah Žešan običao? I gledajte, subhanallah, što je nešto interesantno u ajetu, gdje Allah Žešan u robovanju njemu povezuje sa, sa obskrbom. Zato što je obskrba obično najveći razlog zašto čovjek skreni iz pravog puta, zglajza. Oma halaktu džinne vol inse illa li abdu. Kaže Allah Žešan i džine i ljude stvorio sam samo da bi me obožavali. Gledajte drugi jed, maoridu minhum irrisk. Ja ne želim da oni mene uskrbljuju. Naime, u ljudskom nekom kontekstu, onaj ko je vladar, ko vlada, drugi ljudi ga služe i za njega rade što neko. Kod vas je on njih tako. Allah nije neovisno, ne treba im njegova stvorenja. Maoridu minhum irrisk. Ne želim od njih nikakvu uskrbljuju. Ono uvidu njute imu, niti želim da me oni hrane, kaže Uzman. Inna Allahe humor razak. Allah je taj koji obskrbljuje njih. To jest ljude. Lukuvatil metin koji je najsnažniji, ima najveću snagu. I te kako ovdje povezuje obožavanje sa obskrbom. Znači čovjek ima nimu cilj, zato ovdje neki imaju koji su ovako više racionalistički nastrojeni, Pa kao glavnu zadaću čovjeka ističu šta? Da izgrađuje zemlju, da proširuje zemlju, da pravi na zemlji, da... Je li tako li To je od sekundarnih zadataka, sporednih zadataka, da čovjek izgrađuje radi. Čovjeka na to ne treba podsticati. Čovjek u svojoj prirodi to radi. I nevjernici to rade na kraju krajeva, koji ne vjeruje Allah, došao. Znači, nekakav poseban podstrik ne treba za to. Ono što ljudi zaborave najčešće to je taj primarni cilj. A to je da robuju svome gospodaru. Prvo da robuju, da pokažu svoje robovanje tako što će mu se pokoriti onome u ibaritima čistim, čim izražavaju čisto svoje robovanje. To su namaz, zeka, post, hađ. Spanala, zašto ti ne bi rekao ja hoću da obavim hađu? Naime, da talafim oko neke kuće, uzmi neku, bilo koju recu. U Sarajevo, oko vječnice, recimo. Što mi, ne bosanci, šta ćemo mi? Kakve veze mi imamo s nekom? Nismo porijeklom od tamo, nit nas šta tamo veže, niti imamo neku materijalnu dobit, niti imamo neke ekonomske odnošte. Ali ti dođeš i pokoravaš sa svoje robovanje, svojom gospodaru pokazuješ tako, što je on preko svog poslanika naredio tu obavljajte tavaf. I nigdje drugdje. I to je vidrobovanje. Odnosno, tu je naređeno i tu obavljan tavaf. Neko ti kaže, idi obiđi oko nekog kabura, neko ti kaže, idi obiđi oko ovde, oko ovog mjesta ovde, ti kažeš, ne, ne, ne, ja to neću, jer ja robujem onome ko me stvari, ali tako da Znači, taj vid robovanja. I ostalo sredstva koja su čovjeku date, i imetak, zdravlje i ostalo, da to budu, da su to samo sredstva. To je taj osjećaj. Međutim, što se dešava, pogotovo danas kad smo u društvu koje je potrošačko društvo. A šta znači potrošačko društvo? Potrošačko društvo da je svima marka u očima. To je potrošačko društvo. Znači da čud ljudi budu marke koje hodaju. Je li tako ili nije? Znači, u takvim društvima ljudi se zagube, naročito život pritiše i čovjek trči za, za obskrbu koja mu je obavezna, koja je nužna i zaboravi i taj primarni cilj, glavni cilj, a to je da obožava lađa naša. I onda se zagubi taj osjećaj. A obožavanje naša to je taj manet. Šta znači ajto koje malo što mu kaže i narodne lemanete, ali se morate vratiti u džiba. Mi smo ponudili je manet nebesima, zemlji, brdima, pa su oni to odbili i prepali se. Šta je manet? Emanet je tu da čovjek obožava svoga gospodara i da ima slobodu izbora. Sve u ovom kosmosu pokorava se Allahu Želešanovu bez slobode izbora stvoreno tako da se pokorava. Kako je došlo u hadisu da ima meleka koji su stvoreni na seđdi od dana kad su stvoreni dok i kijametskog dana bit će na seđdi. I kad nastupi kijametski dan u hadisu stoji da će reći neka se slavim i veličanstvim gospodar moj nismo te dovoljno obožavali. Koliko zaslužuješ? Ima meleka koji su stvoreni na ruku i samo su na ruku i slave Allah rečeno do kijanskog dana. I opet će reći neka se slavljeni veličastve, nismo te dovoljno obožavali. Koliko zaslužuješ. Neki su na kijamu. Ostali su u drugim pokornostima. Znači, samo je čovjek taj kome je ponuđen i manet. I džini ulaze u to, hoće li ili neće. I onda kad se izgubi osjećaj za tu odgovornost veliku, onda dolazi do poremećaja i dolazi do skretanja. Peti znak. Gubljenje osjećaja za međumuslimansko bratstvo, jedinstvo i bliskost s njima kad čovjek ne radi nešto što mu je naređeno. Uzmimo, na primjer, neklanja. Ne posti i tako. Kad dođe u društvo gdje su, gdje su, gdje su ljudi, to kažemo braće, ljudi koji se drže vjere i tako to, ne osjeća se kao dio njih. Osjeća se malo izgubljeno. Vi to znate kad dođe recimo prije kad ste vidjeli ale, e, ljudi, bosanci, kad, kad tek dođu recimo ne, u, neko, u neki mešćin ili neki centar gdje će nam su ljudi gledati, osjeći se kako? Ništa, izgled, ne, u početku čisto se znali reći ne zna ni šta su klanjali, ne kako su klanjali, samo da se to završi, da što prije znači. Ne osjećaj se dijelom toga. Nekad se dogodi da čovjek koji bude ovaj, jaki u ibadetu, jaki u traženju znanja. Kad popusti u nekim stvarima ili radi nešto što ne treba od grijeha, recimo, on to ne osjeti dok ne dođe ponovo na, na neko mjesto ili sjelo, recimo neki izlet, neki kamp ili nešto. Onda tek osjeti pa dođe nekad u situaciju da se pita pa šta ja tu, tu radim u principu? Jer meni tu mjesto uopšte. I neki nemaju nekad snage da se odopru tome i odu skroz, malo pomalo udalje se iz društva i onda zapadnu skroz u te belaje. Znači, taj osjećaj gubitka pripadnosti i tog međumuslimanskog bratstva i solidarnosti postaje slab i gubi se. Šesto, pretjerana briga za dunjavukom i dunjavučki stvar. Ovo poslušajte dobro. Hasan el Basri kaže dunjavuk i ahiret su ko inoći. Znate šta su inoći? To su dvije žene kod jednog čovjeka. Znači, kad čovjek oženi dvije žene, te žene se zovu inoći. Kaže Hasan el Basri, čovjek odnosno dunjaluk i ahiret su kao inoće. Ako zadovolji jednu, druga se naljuti. Tako ti je i dunjaluk i ahiret. Jesi li malo zagazio dunjaluk, ahiret ostane. Ahiret uđeš, dunjaluk nešto more. Oboje sastaviti, to stvarno treba biti dobro ovaj pametan. I ovo zapamte dobro u ljudskoj duši postoji potreba da priprema, radi i osjećaj za lijepim. To nemojte zaboraviti. To je u ljudskoj prirodi. Svako voli da ima lijep, sređen stan, raskoš, fin. Ali pasite sad jednu stvar. Kad čovjek zapostavi ahiretski život. Po svojoj prirodi on ispoljava tu svoju ljudsku potrebu i počinje uljepšavati dunjalog. Počinje se baviti dunjalogom previše. I ovdje šeh navodi, kaže, znam neke daje koji su bili vrsni misionari i tako dalje. Sad, kaže, u zadnje vrijeme, kad idu negdje na, na 15 dana, na nekakav kurs, ponesu 15 dijela da zamijene peglaju, noce pegle, nose fen, nosi svašta nešto. Previše briga za tim dunjalkom. Znači, to je ljudska potreba i čovjek kada u duši bude prazan u vjerskom smislu, onda pokušava to da nadokladi vanjskom ljepotom. A to ne može potom tako. Nikad neće moći. I zato e, bideži imam Zehebi u svom dijelu Sijer Al-Aminu Belada, jedan od umevijskih vladara stigao u Medinu. I u Medini došli su svi da ga poselame, dolazi halifa, a halife su umevijske bile u Šamu, području današnjeg Damaska. I sad dolaze u Medinu, posjeta halife, Medina nije bila velika, svi su došli ono, da izađu, I on pita ima liko da je vidio ashaabe Allahovog poslanika sallam, a da nije došlo da me posela da izađe pred, na, na moj doček kaže ima jedan Ebu Hazim zase kaže dovedte i on njega dovedu kaže što ti nisi došao ovaj, mene da poselamiš kaže ne poznajemo se lično i nemamo neke veze i što da dolazim da te da dođem tu i hele tako je počela priča još je njemu odgovarao njega pitao pa između ostalo pita ga kaže šta je nama što mi toliko mrzimo smrti mrzimo ahiret kaže zato što ste od vašeg ahireta napravili ruševu a dunjalu ste izgradili, pa mrzite prijeći iz lijepog u A da su gradili ahiret, ne bi bilo mrsko. Ko što je bila radi Allahom kad je umro. Smrta sahaba, kad dođemo tamo do, kad budemo radili sifetu safu, inša Allah, vjerujte da gotovo svi sahabi su s radošću dočekali smrt. Bilal je govorio, počeli plakati, to tu go naša, on govorio, u radostima. Bila radi Allah. Oni od kojih se neki prenose, recimo neke izreke, više su zbog onog miješanja straha i nade, šta će biti i tako. Ali u svakom slučaju ova jedna rečenica koja je meni onako baš, što bi rekao, diagnoza za većinu ljudi danas, što mi to mrzimo toliko na ahiret, zato što smo napravili ruševinu tamo, A ovdje izgradili ono, ono, ono ljepotu, pa nam mrsko iz u uručili. Sedmo, kaže, puno praznog govora od kojeg umet i generacije nemaju koristi. Priča, priča i samo priča. Konkretno ništa. subhanallah, odmah to se osjeti i na ljudima koji slušaju. Puno onih koji pričaju, puno onih koji slušaju, malo onih koji... Hoćeš da praktično da doći na džemat, recimo sada, doći na džemat, doći na džemat, slabo. A to, je, to su ashabi nagovijestili, među ostaloga, Bula Abun Mesud, radijel Lanu, rekao je, vi ste u vremenu gdje ima puno učenih, a malo onih koji ih vaze i hutbe drže. A uskoro će doći vrijeme kad će biti puno onih koji vaze, pričaju, a malo pravih učenjaka. Koji više rade nego što pričaju. I koji neće da pričaju dok ne urade. Jedan, jedan od postupaka učenih ranije bio je da nisu htjeli nečemu uopće pričati dok ne bi oni to uradili ili ne bi mogli uraditi. Znači, puno priče nema od toga koristi. I to je jedan znak da nešto sa čovjekom nije u redu, čim puno se priča, puno govori, a malo dijela, malo pravih ispravnih postupaka. Dobro. Osmo. Ima li još što uveđe ovog sjedina? To je suština, znači, da ljudi ovaj, puno priče, evo recimo što ja znam, konkretno danas je to običaj slučaj, da se sjedi po dva, tri sata, razgovara, pregovara, priča, na kraju od toga ispadne možda jedno da se uradi praktično ili nijedno. To je puno priče. Prije nije bilo priče, poslednji sedam se susretni sa sahabima jednom ali to se radilo, radilo, radilo i na kraju se je radilo za, za, za 20 godina su napravili civilizaciju <laughs> koju su da, ljudi pravi i, i uspostavili su temeljne principe za koje su ljudi na zapadu i u današnjoj ovaj, civilizaciji stotinama godina ginuli jer Jeste, žen, žensko, prava žene u islamu koje ko je islam dao za, za ti, postavio, ne samo dao na papiru, nego uspostavio za tih 20 godina kom što sahabe radili, a malo pričali, žene su 200 godina krv svoju lile i štrajkovale i svašta radile, dok su dokazali da su žene u Francuskoj neke tretirane bile u ustavima da nisu, neki su govorili da, ni, da nije to ljudska to biće, da nije ljudska duša, nisu ljudi, nema duše nikako, neki su govorili pa ima nešto, ali nije kao i tako dalje, svašta nešto. I to još uvijek je bilo na papiru i dan danas mi znamo kakva je situacija, ali eto, bar se na papiru deklarativno izborila za nešto od danas, posle toliko i toliko muka i problema. Za desetak, 30 godina sve rečeno i uspostavljeno. Ono što, recimo, danas neki zlonamirni pokušavaju da iskrive sliku, recimo, žene u tom polju, je to što pokazuju neke narode koji jesu muslimani po svoj pripadnosti, ali ne poznaju islam dovoljno, pa rade neke stvari koje nisu u redu i onda to pripišu sve. To je jedan, ovo zapamite dobro pravilo, kod orientalista, znači nemuslimana koji se bave islamom. kod njih je pravilo da sve što muslimani rade spada u islam. Znači oni tako prikazuju islam. I tako ga oni proučavaju, i smatraju tako. Znači, sve što muslimani rade u iskuzivu, znači, to je islam. I zašto je nastao na kraj krajeva bosanski islam, turski islam? Zato što su oni to jednostavno tako, muslimani tako praktikuju islam, to je bosanski islam. Turci ovako praktikuju, to je turski islam. Arapi je onako praktikuju, to je arapski islam. Zato što oni, to je nito s njihov izrazi koji su oni odredili na kakve odrednice sebi, zato što prepisuju islamu sve što muslimanski narodi rade. A to ne mora uvijek biti šta tačno i ispravno. Pogotovo danas, u današnje vrijeme. Znači, malo su radili, puno su radili. Buhari u Sahih, kako je nastao? Knjiga, što bih rekao, umeta koja je glavna izvorna, nastao iz jednog sjela. Ishak ibn Rahvoj, poznati učenjak eh, Buhari u samo što je rekao, bilo bi dobro da neko napiše knjigu hadisa gdje bi bilo samo vjerodostojni hadisi. Dotad su bile knjige musnedi, oni polacima prenosilaca, gdje je bilo znači, čovjek učenja one hadise koje on našao, zapisao i ostalo, on ih navede s lancima prenosilaca. Ima je vjerodostojni, ima je vaki, ima je nakvi i uglavnom nisu bili poredani po poglavljima, nego su bili onako po, po imenima Zhava, Debu Bekra, pa sve od Debu Bekra navede i tako dalje. Čovjek samo što je rekao Buharija ustao, pisao knjigu. Nije bilo više priče. Jedna rečenica i nastane dijelo enciklopedija koja ostaje do, do današnjih dana i ostaće od sudnjega dana. Najvjerovatno. Kao glavni izvor islama. Bez rasprava, bez treba lako, treba onako. Pa hoćemo, mi smo završili danas, ajmo sutra, pa preko sutra. Jedna rečenica prihvati se neko i gotovo. Nikakve bez... On je bio uđen, ako se mogu prihvatati. Pa ne moramo se mi prihvatati takvog nekog djela. Ali ja kažem danas, evo i učenjak je danas, koliko ima manje briči da tome. I učenjaci danas dođu, sjede, razgovaraju i često ustanu nešto dogovore, nešto ne dogovore, nešto ovako, nešto onako. I danas teško ćeš naći u takvim stvarima ko što je prije bilo ranije kapitalna recimo, kapitalna recimo stvari, kapitalna ostvarenja. I zato je šepa ovako. Ali mi ne idemo na taj veliki makro nivo, to se zove, tako? Što se vrati našim <laughs> malim nivom, našim domenu, koliko nas se tiče što preko. Osmi. Pretjerana briga i njega o sebi u vezi sa jelom, pićem, odjećom jahalicom odnosno vozilicom danas To je ono slično sa Dunjalkom, samo što ovde, ali ovaj, više znači, u veze sa samim sobom da čovjek pretjeruje. Slušajte kako ovde ših jedanajec spomenuo koji mi prekinemo napola pa ne razumijemo cijeli. Ja beni Adama, hudu zinetekom inde kuli mešćid, vakulu vašabu, vola tu srifu. Inna Allah da je hibbul musrifin o Adelovi potomci. Prilikom svakog ibadeta obucite lijepu odjeću. I jedite i pite. I nemojte pretjerivati. Mi ovo razumijemo, nemojte pretjerivati samo kad jelo i piće u pitanju. A tamo se prije spominje i odjeća. Znači, da sve se vraća. Nemojte pretjerivati ni u odjeći, ni u jelu, ni u piću. Odjeći, jelu i piću. Vole to se hu. Inna Allah la vihibbul musafi. Allah ne voli one koji pretjeri. Ukazuje da čovjek negdje kaska sa glavnim prima, ovaj, primarnim potrebama i obavezama. Devet. Gasi se ljubomora, slabi iman i čovjek se ne ljuti kad se rade grijesi. To je znak također slabosti. Thank I to je opet povezano. Vi isto možete to sve primijeniti na sebi. Da čovjeku bude sve jedno, recimo, kad vidi neki grijed da se radi. Pa pogotovo, recimo, u porodicama. I to je donekle i prirodno, ali s druge strane je i problematično. Jer takva je situacija. Deseto kaže ših završit ću ove pojave sa ovih nekoliko pojava ispod više tih tačaka ali su vrlo važne i zato molim da onaj ko bude ih čitao dobro o njima razmisla pod jedan gubljenje vremena i nepažnje prema vremena To je sad po desetom više onih podabeci i tako da. Ne pazi na vrijeme. Evo ja ću vam svoj jedan događaj ispričat. Mi ono ko studenti, tamo vamo, ono, mi smo mislili da mi ne gubimo ni minute ni sekunde, ono, znaš, misliš. I e sad smo kupili jednu kasetu čuvanje vremena. čuvanje vremena. Kad smo mi pustili, pustili ja kasetu, o čemu čovjek priča? <laughs> o ti stvari. Pa to je, mislim, ova, mislim, onda tek vidiš da to, kako vrijeme, kako kakvima da mi prema svom vremenu ponašamo se izgleda, nije naš. Čovjek govori o nekim stvarima, recimo, kad se ide u kupovinu. Da se ne gubi vrijeme prilikom razgledanja oni rafa i ostalog, nego da tačno preciziraš šta hoćeš, imaš papir, na tu rafu uzmiš i ideš dalje. A ne sada dođeš s ovom poslugu pa od rafe do rafe. Šta će? To smatramo gubljenje šta? Vremena. Ili recimo kaže da ne ideš u dva dana dva put, nego da osmisliš za koliko dana možeš otići u kupovinu, da ne ideš ponovo, da ne gubiš vrijeme na tu kupovinu. Drugi put, nego ono što možeš da kupiš pa traje više, da kupiš, a da neophodno ono ostalo samo obnoviš. Govori o nekim stvarima koje se daleka, daleka, daleka. Ali u svakom slučaju gubljenje vremena je loš znak. Pod B, izbjegavanje bilo kakvih obaveza i bježanje od bilo kakvog ozbiljnog posla. To je jedan znak. Neće čovjek ništa. Šta god dođe, treba nešto gleda kako da krivinu ufati. To je loš znak. po C nesređeni poslove. Nema nekog rasporeda, redosleda Niti ima nekog jasnog cilja. Šta hoće od toga što radi? Recimo, ako sam ja došao u sah, šta ja tu hoću sad u sah? Jesam li ja tu došao što me neko zove i rekao, hajde snamo te. I što mi je jednako fino, lijepo, pa provedem lijepo vrijeme u tome. Ili ja imam neki određeni cilj. Pa kažem, recimo, hoću kroz sahu da edu sebe i druge, recimo. To je jedan malo opći cilj, onako. Ali hoću da u roku ta tri mjeseca, šta ja znam, završimo veliko, vidimo veliko za sebe, za druge. Jer problem je ako život potom u mladost. Recimo ja i vi sad još uvijek smo u mladosti. Znači mladost. I ako čovjek od posla do posla luta, bez nekog cilja, bar kratkoročno, ne mora imati neki dugoročni cilj, vi ste studenti, to je studentska organizacija, dok ste tu, tu ste, kad odete, kad ste, ali bar kratkoročni tu dok ste studenti, za jedan semestar, pa za jednu godinu, šta hoću ja tu da uradim? Na kraju šta mogu doprinijeti i koliko vidim sebe u svemu tome? I onda kad čovjek odgovori sebi na ta pitanja, bude iskren sa sobom, bit će koristan to vrijeme koje utrošio tu, bit će koristan njemu, a bit će koristan za drugim. U suprotno, troši svoje vrijeme, a obično se dogodi da troši vrijeme drugih. A to nije dobro ni za njega, ni za druge. Zbog toga taj znak, znači ta, ta, taj, kako bi rekao, nekakav haos u njegovim poslovima, ide ko pčela s cvjeta na cvjet, ništa da doruši jedno, pa da uradi jedno i prihvati to, sve mu se dešava nekako spontano. To je problem. To nije bio ovaj, adet naših učenjaka prije. Ja mislite učenjaka, recimo Ibn Hajar je pisao Fethul Bari 23 godine. Znači, zacrto sebi cilj i radi na njemu 23 godine. Znači koliko je to uzim? Koliko tu treba sabor? I ne samo sabor. Koliko su ljudi ciljano trošili svoje vrijeme? I malo koji učenjak ovo zapravite dobro, vidjet ćete biografije kasnije, da je umro, a da iza njega nije ostalo nedovršenih stvari. Mogu toga je završio, ali je postavio sebi ciljeve koji radi do smrti. Pa kaže, započeo tu knjigu, nije završio, pretekla ga smrt, recimo. Započeo, mislim, zašto započeo? Znači, imao je cilj pri dugoročni, a radili su vam s druge strane i ove druge, kraće ciljeve, jasno. Zbog toga, ali ovaj, kaže, dok je čovjek mlad, ako živi bez cilja, to je vrlo štetno za, za mladog čovjeka. Ako ništa, nisi za vjerska područja, nemaju biti svi vjerski područji. Idi radi, nauči neki zanat, nema veze. Uči školu neku od koje ćeš imati neku praktičnu korist, nema biti bez cilja. I zbog toga ovo zapadni sistem koji je sa oni koriste da drži dijete dok ide u školu ili do 16. 18. godine punoljetno i onda ode radi. To je bio, to je bio običaj prije kod muslimana, samo ne na tako ružan način ko što oni sada pa to ti odnose zahladne. Ali nije bilo da dođe čovjek ili mladić da sjedi u kući na 20, 25 i ništa. Niti ide u školu, niti radi nešto. Čim stasa, čim napuni, odmah ide nešto radi. I zato nije bilo čovjeka da ima, da nije nekog zanata. Čak evo generacije koje su prije ove, ova ratna generacija, malo je vjerovatno i ratu ovaj zakačio, a malo Boga mi je same generacije, evo ove generacije prije, moj otac i ovi ostali koji su bili u bivšoj Jugoslavi, uprite u, u, u, prstom čovjeka koji ne zna neki zanat. Svi znaju nešto rad. Znači, nema čovjeka da nešto ne zna rad. U ovoj generaciji koji smo mi sad posle rata i ovo, malo ćeš naći koga opet poslova, evo zna nešto rad čovječa svi nešto oko kompjutera, malo tam, malo vam, ali ništa, ni kompjuter sa ni su nešto drugo usavršili, ni ovo, nicu. To je problem veliki. I nije islamski to način opšte. Islamu nema bi izgledaju da je Omer radi Allah znao sa štapom, on je kao halifa nosio štap, koji je koristio ovako kad mu zatreba putom, on je išao ulicama, hodio, pratio šta radi u stanovnici Medine. I mu Kesir bilježi da bi on ponekad kad vidio mlada čovjeka da onako vuče se, šeta što mi kaže, znao bi ga štapom i pitao bi ga imaš ti kakva posla? Šta radiš tu sad u podaru? Podaš po putu. Znači, nič šta radiš, nič šta pomažeš, ništa. Nič šta učiš. I bilo je u islamu. I zato su uspjeli za tako kratko vrijeme podići civilizaciju. Civilizacija se podiže za njim i radom. A muslimani su ili su učili, koji su učili, učili su, E, bil dati su davali su stipendije, imali su stanove, te vakufe i ostalo. Dati su učene, učenicima. Pa imamo vakufe, recimo poznat u islamskom svijetu, kaže ovo je vakuf za one koji uče fik. I kogod uči fik dođe, iz to vakufa dobija. Drugi su imali za hadis, pa treći vako, pa ljudi u vakufe stanove samo za oženjene, pa ovo, pa za vakve. Ko će učiti, mogu je učiti. Ko neće učiti, pa ne su radili, ostali. Znači, ili radi, ili uči ne neradom i ne neučenjem ništa se neće postići. Mi imamo dva problema ovdje kod nas u Moslemanac. Imamo problem neće ljudi da uče. Neće omladina da uči. Vi znate kakve su naše srednje škole. I kad sam ja bio, a sad neću ja ne govorim, ne znam sad kakve sam, mogu zamsat sam. Jer stvar ne idu napolje, nego idu nagore. Ne možeš u školi jedno pet učenika izabrati da kažeš ovo su učenici i znanjem i ponašanjem i baš se vidi da su učenici. U čemu će to dovesti? U druge strane neće niko ništa da radi. Svi su da e, nekakvi, sad ti kažem, ili su ovdje, ili su onda, a sve su to stvari koje izvlače vrijeme i ništa na kraju od toga čovjek nema. I zato je to ružno i nije u redu i nije islamsko. D zavaravanje samog sebe da je čovjek zauzet uvijek neći. Stalno ima kao nekog posla, a kad bi se sabro, ništa. Sve to može u dva sata stati. Čestitog rada. Ja znam da ovo malo, kako ono kažu, gaženje po prstima, ali... <laughs> ovo govorim svima, vallahi. Ja prvi ovo pročitam ovako, malo se naježim, pa onda to prenesem. Znači čovjek se nečim zatrpa tim stvarima, kad pogleda, to su sve stvari koje nisu vrijedne njegovog vremena uopšte. A to je opet posljedica onog prvog, nema cilja. Ako nemaš cilja, ne možeš odretni ni sredstva do tog cilja. Kako ćeš? Prvo se napravi cilj, pa se onda odrede sredstva. I onda se odrede ti takozvane merhale ili te faze kako doći do određenog cilja. Jel razumijete? I onda nam se dogodi nešto još drugo, a to je da, da dođemo u situaciju ne znamo šta ćemo. Pa bi i ovo, pa bi i ono, pa bi i ovako, I onda nam stvari ne idu kako treba. Ništa. To je problem. I znači tim nekakvim sporednim stvarima, stvarima koje ne, ne bi trebalo da se, da se bave, koje ne služe cilju koje čovjek treba sve da postavi, zabavi se i onda ima nekakav privid da je previše On Možda i je stvarno tim stvarima zauzeto, ali to nije njegov posao. Ne bi trebalo time uopće da se, da se bavi. Sljedeće, kritika za svaki pozitivan posao drugih. Znači, pas, prvo nema cilja, gore, sam je nekakav nesređen. Drugo, sam sebe zavarava da nečin zauzim. treći, oni koji rade stalno, on ima nekakve zamjerke. Ništa ne vale. Ako i hvalu muslimin napravi neku školu, osnovnu, srednju, fakultet, recimo, stotinu mahana, on nema ništa, sjedi kod kuće, ništa ne rade. Jel me razumijete to? šta god da neko napravi pozitivno u tome, on ima kritiku. Znači, radi se. I ta kritika, kritika je, pazite, nemojte sad sad pogrešno, kritika je širijetski poželjna. Ali na pravo mjestu, u pravo vrijeme, i ona ti je poput soli u hrani. Kritika. Znači, kad je potrebna, ona je neophodna da bi to sve bilo ukusno, dobro. Ali on ti to presoliš, to ne valja, ne može to tako da se čovjek pretvori u dežurnog kritičara. To nije dobro. To je znak da nešto nije u redu da čovjek, jer pa pasite, čovjek ako se bavi stvarno svojim poslom i on nešto ostvari, on nima vremena da se bavi drugim. I jedino kad se bavi svojim poslom pa vidiš nekad ovako sad, ono, da nešto nije u redu pa kritikuješ. Dobro, ali to se dogodi nekad da čovjek, ali ti da, da stalno gledaš šta drugi rade, I kritikuje što znači da ti ne radiš ništa. Tako ili nije? Ispravite me ako grešim, ja prihvatam ovde ovaj, ispravke i dodatke, jer nemojte da ostane nešto nejasno. Znači, stalno ima nekakve kritike, ne učestvuje ni u kakvim tim a, stvarima. Kad mu se ponudi da nešto i pripomogne, on iznese stotinu neki razloga zašto to on ovako onako da bi ovaj, izbjegao i uveličava greške. Mi znamo da ko radi taj griši. A tako li je? I ako ljudi rade neki na dare, na misionarstvo, na pozivanju ljudi, i ima grešaka, treba ih staviti na njihovo mjesto. Recimo, Ibn Taymin običaj je bio, ako čitate, čit, njegova djela, kad čitate, kad on govori o sektama i o nekim ovaj, pravcima koji nisu ispravni, ali nisu izašli iz okvira islama, prvo šta uradi čovjek, spomene dobre strane prvo što uradi iznese šta je dobro kod njih da ne bi neko pomislio da čim puđeš iznese grešku da to ništa ne valja jer tako se predstavi čovjeku ti kad puđeš prvo izneseš ono što ne valja što je greška kako sliku, kako sliku dobiješ ti ono kažemo recimo šta ja znam Denis je pametan Denis je radišan Denis je precizan Kako sliku dobijete? Pozitivna slika. Da to sve stoji kod Denisa. I onda kažeš, e vano ovaj Denis uvijek kasno. Kako bi sliku tad dobio? Sve to postoji što je kod njega, ali nisi isto spomenuo, nisi rekao, a iznio si nešto što nije u redu. Ali kad bi uporedio to što nije u redu, sa onim sve što čovjek posljedio, vidio bi da je to nešto što nije toliko važno, nije, nije, nije mu tu mjesto da se istakne na prvom mjestu. I zato su učenjaci praktikovali to. Recimo kad govori o ešajirama i maturidijama. On kaže učenjaci ešarija, maturidija. Učinili su velike usluge vjeri, napisali su velika poznata djela u tom smislu i tako dalje. Pa navede on to šta su oni imali. Ali u poglavlju svojstava pogriješili su tu, tu, tu, tu i to. I onda ti dobiješ sliku o čemu se radi. Razumijete to? A ovdje kad se uveličavaju greške, a jedan od načina da se greške uveličaju je upravo da se istaknu, a da se ne spominju dobre strane. To onda prvo ne daje se dobra realna slika, drugo nije u redu na kraju kraju, nije to pravda. Nije pravedno da se ovaj tako spominju. Dalje, stalno odgađanje posla i učenja i ibadeta, ostavljanje današnjeg posla za sutra, puno praznih želja i snovi na javi. Čovjek misli, zamisli, razmisli. Ali ništa praktično. I onda živi u nerealnom svijetu. Normalno da ponekad dođe to do takve mjere da se čovjek nerealno i ponaša. Često riječi, izreke, postupci, njegovo ponašanje nije u skladu sa stvarnošću s kojim živi. Kaže ovdje šejh, velike, ogromne poslove on smišlja sve to u mislima A svaki dan što može uraditi danas ostavi za sutra. I tako svaki dan sve manje ima i svaki dan sve više i više gubi. A šta je onda još opasno kod ovoga? Opasna je stvar da čovjek ako dugo to se dešava tako, razmišlja na takav način, puno, puno mašta o nekim stvarima, ništa ne radi, odgađa poslove, desi se da mu život, kako to kaže, opali šamar i on se trzne i probudi. Često se dogodi da bude kasno, da je puno vozova prošlo i da više ne može ufatiti voz. Da je za njegove ideje, za njegove misli kasno. I zato što smisliš danas, vidiš da može danas, nemoj to ostane za sutra. Sutra nova na faka nova ideja što ima iz... Radi danas. I onda za lahko pomoć, ali iz cilja, normalno, ne sad sve što ti nam padne odmah rad, nego napraviš plan sebi šta ćeš, kako ćeš, أقول قول هذا وأستغفر الله صلى الله عليه وسلم محمد